Baloina txiki dugu, mariruski gutxi markatu, eta horiek aldi hori jendilarik bepunduak eman dituzte. Eta buka arte lotua izan da, zen eta galtzen ginuen, markatu dugu entxegu bat, berriz basten gira hogeita bost, hogeita irutarat, eta egoiten ziren, uh, eh, iru minutu uste dut, e, lau pundu beraz markatzen maginuen berriro, be, eh, basten ginen. Eta buka, buka arte, espero dukan dugu penalite bat edo la, ez dugu kan, baloina galdu dugu, eta... Naiz eta irabazi, sasoina egun bukatzen da guretzat. Dolu gehiena dugu uh, joan den igandekoa, egun pentsu dugu denek egin dugula lehre partida serioz bat, bizik izaila zen eta lotu gira, baina joan den hastean be, bukaeran utxikiten dugu entxegu bat, momentu batez irabaztinean amartpundu eta gaizki uh, kudeatu dugu, uh, doluak ditugu joan den igandeari bukari. Bistan dena konten girela gure sasoinaz, baina uh, bon, bezigur da, eh, Ari gildari nahi dugu beti hobeki egin eta hor itxen ditzen ginoen egiten algin hori pixka bat gehiago eta genera beste aldetik olohon pasa eta horien aurka dituko ginen erdi finaletan, beraz igande polita izan entzen. Ba. Dugu gorritzek hori gure sasoinarekiko konten gira eta horra.